Laiškas romiečiams. Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktasis apaštalas, išskirtas skelbti Dievo Evangeliją, kurią Dievas buvo iš anksto pažadėjęs per savo pranašus šventuosiuose raštuose. O ji kalba apie jo sūnų, kūnų kilusi iš Dovido giminės, šventumo dvasia – per prisikėlimą iš numirusių pristatyta galingų Dievo sunumi, Jėzų Kristų, mūsų viešpatį. Per jį esame gavę malonę ir apaštalo tarnystę, kad jo garbiai skleistume tikėjimo klusnumą visose pagonių tautose, tarp kurių ir jūs esate pašaukti priklausyti Jėzui Kristui. Visiems Dievo mylimiesiems esantiems Romoje, pašauktiesiems šventiesiems, te būna malonė bei ramybė nuo Dievo mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Pirmiausia, aš dėkoju savo Dievui per Jėzų Kristų už jūs visus, nes visame pasaulyje kalbama apie jūsų tikėjimą. Man gali paliudyti Dievas, kuriam tarnauju dvasia, skelbdamas jo sunaus Evangeliją, jog be paliovos jūs miniu, visuomet savo malduose prašydamas, kad Dievui leidus, man pavyktų kaip nors atkeliauti pas jūs. Trokštų jūs pamatyti, kad galėčiau perduoti šiek tiek dvasinių dovanų jums sustiprinti. Tai yra drauge pasiguosti bendru jūsų ir mano tikėjimu. Noriu, broliai, kad žinotumėte, jog nekartą ketinau atvykti pas jūs. Deja, iki šiol vis pasitaikydavo kliūčių. Kad ir tarp jūsų turėčiau šiek tiek vaisių, kaip ir kitose tautose. Juk aš skolingas graikams ir barbarams, išmintingiems ir neišmanantiems. Štai kodėl mano širdį traukia ir jums Romoje skelbti Evangeliją. Aš nesigėdiju Evangelijos. Ji juk yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam, pirmą žydui, paskui graikui. Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta, teisusis gyvens tikėjimu. Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedėvystę ir neteisybę, kai teisybė jie užgniaužia neteisingumu, juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai atskleidė. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir devystė, nuo pat pasaulio sukūrimo išvelgiamos protu iš jo kūrinių, taigi jie nepateisinami. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo bet tuščiai svarstydami paklydo ir neišmani jų širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi tapo kvaili ir išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam netirumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne kurėjui, kuriam šlovė per amžius. Amen. Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingo aistrų valiai. Jų moteris prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai. Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsidegė geiduliais vienas kitam. Ištvirkavo vyrai su vyrais ir už iškripimą jiems patiems būdavo vertai atlyginama. Jie nesirūpino pažinti Dievą, tai ir Dievas leido jiems vadovautis netikusių išmanimu ir daryti, kas nedera. Todėl jie pilni visokio neteisumo, piktybės, kodulystės ir piktumo, pilni pavydo, žudinių, nesantaikos, klastingumo, paniekos, apkalbų. Jie šmeižikai, Dievo nekentėjai, akiplėšos, išpuikeliai, pagirūnai, išradingi piktadariai, neklausantys tėvų, neprotingi, neištikimi, be meilės, negailestingi. Nors žino Dievo sprendimą, jog visą tai darantis verti mirties, jie ne tik patys taip daro bet ir palaiko taip darančius